الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je neizmjerna hvala onome koji je sve stvorio, koji sve zna, koji sve održava i kojim ćemo se svi vratiti. Neka je salavat selam na najdobranijeg od svih ljudi, svih poslanika, Allahovog miljenika, posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, draga braće i poslane sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imamo jednu temu koja je vrlo interesantna. Interesantna je zato što se čovjek razumski i prirodno treba da zapita o njoj, a pogotovo interesantna zato što na našem jeziku zatak o ovoj temi nismo imali skoro ništa ili vrlo malo. A tema je Ešratu Sa'a, predznaci kijanskog dana, tako se u islamskoj literaturi na arabskom jeziku naziva ova tema, Ešratu sa predznaci kijanskog dana. Mada, ako mi dobro sagledamo ovu temu, onda bi mi to mogli reći i nazvati budućnost ili budućnost islama ili važniji događaj koji će se zeti u budućnosti jer upravo to zahvata ova tema. Ova tema je vrlo opširna, vrlo opširna i kada smo dogovarali izlaganje na ovu temu, ja sam predložio da to bude u dva nastavka, jer u jednom je vrlo teško to obuhvatiti, barem one osnovne stvari. je vrlo je važna tema i zato se bojim da kada bi u jednom kraćem predavanju to obuhvatili da bi ostale mnoge stvari nedorečene. U svakom slučaju, kada govorimo o ovoj temi, trebamo da znamo jednu vrlo interesantnu stvar. Ja sam nalazio i u, i literaturi da se ljudi pitaju koliko je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znao od budućnosti. Šta je njemu sve pokazano? Mi znamo da je njemu više puta pokazivano iz budućnosti šta će se desiti. Znamo, na primjer, jedne prilike da se probudio da je bio e, znojen, da je bio usklavijen i da je uzviknuo vejno lel arabi mene šerde pa vesere, da je teško arabima od zla koje se približilo. To je jedan moment, jedan detalj, takvi imamo hadisa više. U svakom slučaju, puno ima hadisa iz kojih se neboditno potvrđuje da je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam prikazivano šta će se desiti u budućnosti. Sad je samo pitanje koliko je njemu toga prikazano. Da li je, kao što neki kažu, njemu prikazan samo jedan dio onoga što će se desiti na dunjaluku do smaka svijeta, ili je njemu možda prikazano sve što će se desiti do, do, do smaka svijeta. Ova je tema vrlo interesovala, pa sam e, čitao dosta literature o tome, mada uvijek se može više i uvijek je to malo u odnosu na ono što sve ima, ali neka Allah sa vam pomoći da se toga što više iščita i da se dođe do onoga što je i što je istina. Amin. Odgovor većine u Lemi po ovom pitanju jeste da je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam prikazano sve što će se desiti do kijametskog dana. Većina u Lemi da se smatra da tu nema dileme i da je to jasno na osnovu mnogih hadisa koji govore o tome. Dakle, da je jasno da je njemu sve prikazano što će se desiti do kijametskog dana. Zato potvrda imamo više, u više hadisa, i ostalog, jedan hadis koji možete naći u Rijadu Salahinu, a mi znamo da stanu svi hadisi vjerodostojni, i to ovaj hadis je Mustafakun Alehi, dakle, e, i Buharija i Muslim ga prenose, a mi znamo da nema nikakve sumnje u hadis koji makar Buharija prenosi, pogotovo kad ga još i Buharija i Muslim prenosi. Znači, ovaj hadis koji prenose Buharija i Muslim, u njemu stoji da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dana ujutru nakon klanjanja sabah namaza popeo se na i govorio o ashabima o tome šta će se dešavati u budućnosti, šta je njemu prikazano. Ovaj ravija koji prenosi taj hadis kaže govorio nam je ono što mi kažemo nadahnuto, govorio je bez prekida, govorio je ovaj, uživio se u tu temu, govorio je, kaže, neprestano sve do podne namaza. Kada je nastupilo vrijeme podne namaza, sišao je, klanjali smo podne namaz, zatim je ustao i nastavio govoriti o tome šta će desiti u budućnosti, što je njemu prikazano. Govorio je, govorio sve do ikindije namaza. Nakon ikindije namaza, kad su klanjali ikindije namaz, opet se popio i opet je sa Mimbera govorio o budućnosti, šta će se, šta će dešavati ili o 17. marcijanskog dana. Sve dok nije naključio Ašam namaz. Tome nakon akšam namaza smo se kada onda razišli. I onda mi kaže ovaj ravija koji prenosi ovaj hadis, onda se je neko bio pametniji, Allah je nekom je dao veće mogućnosti da zapamti, pa je neko više od toga zapamtio, a neko je bio manje, manje sposobnosti, manje toga zapamtio. Ko je šta? Zapamtio to i prenosi. E sad zamislite samo jedno predavanje koje traje od zore ili od sabaha pa do akšama. Čitav dan, cijeli dan šta pa je on sve njima mogao reći, šta je on njima sve mogao ispričati. I to je samo jedan hadis koji nam govori o tome da je on znao i šta je znao i šta je govorio o tome šta se desilo u vječnosti. Znači zaista je njemu puno toga pokazano, puno toga prikazano, ali vjerovatno da mi ashabi nisu mogli sve do u detalje te stvari zapamtiti, pa ono poslije ovi koji su e, prenosili do onih koji su da se sve zapiše, tako da tu vjerovatno ima stvari koje su ispuštene, ali ipak su oni pohvatali makar najvažnije stvari. Oni najvažnije stvari i zato je nama bitno da mi možemo zaključiti ono najvažnije što se dešavati na osnovu tih vjerozostojnih hadisa. Naime, kada govorimo o budućnosti općenito ili o budućnosti islama, svejedno, ili kada govorimo o sredačima svaka svijeta, mi treba da znamo da kao vjernici muslimani možemo oslanjati se i možemo vjerovati po tom stanju samo Kur'anu, ono što je Kur'an o tome rekao i hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Možemo i vjerovati i onome što je ulema, što je ulema na osnovu ta dva izvora zaključila, izvora kao zaključak, ali to su osnovi samo ova dva izvora. Jer mi znamo da što se tiče budućnosti kod naroda postoji, kod raznih naroda postoji razni običaj i kako se sve budućnost saznaje između ostalog vratanjem, vraćanjem, proricanjem, gledanjem u tržane, u grah, u ovo, u ono, raznim stvarima koje su sve koji islamu I u to nema nikakve dileme. Dakle, normalno je da čovjeka interesuje šta će desiti u budućnosti. To je znači normalno. Znači normalno kao što nas interesuje šta će desiti u prošlosti, kao što nas interesuje i ko smo mi, i šta smo, i kud ćemo, i kako ćemo završiti, šta će sa nama biti i tako dalje. To su normalna ljudska pitanja i normalno da će čovjek interesovati stvarima, ali bitno je navesti da mi kao muslimani vjerujemo ovim e, dvijema izvorima. Ova dva izvora uzimamo kao dokaz, a što nije ova dva izvora, mi se na to ne možemo osloniti. Može neko uzeti onako pa radi toga da sazna šta kažu kršćani recimo o tome šta, šta kažu jevreji, šta kaže neki poznati proricatelj kao što ima takvi, recimo ono stradamo svi znate i ono da su i filmovi snimali njegovim proročanstvima, ali ne da čovjek e, eh, u nešto povjeri, nego da čovjek zna šta se dešava i da može okoloći to i reći, ja vidite, naš Kur'an ili naš hadis kaže ovako, a on, a on kaže onako, to tome to sigurno nije tačno, a tačno je ovo što kaže Kur'an ili što kaže naš hadis. Dakle, izvor uzimamo Kur'an i hadis. I u Kur'anu se govori o nekim predznacima svaka svijeta, između ostalo govori se o tome kako će e, zvijezde popadati, kako će sunce sjaj izgubiti, kako će sunce sa zapada e, se pojaviti, govori o džuđu, džuđu govori o data Kur'an, o životinji i zemlje koja će govoriti ljudima i tako dalje. Dakle, ima više tih stvari koje, o kojima govori Kur'an, ali ipak puno više govori Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kroz svoje hadise. Zato ćemo mi u ovoj temi se većinom oslanjati na hadise, bit će i ajeta, ali e, su hadisi detaljni i njima se mnogo toga navodi što nema u ajetima, onda ćemo se više oslanjati na hadise. Kada je Ureba govorila i pisala o predznacima svaka svijeta ili o budućnosti budućnosti slava, ona je te predznake dijelila uglavnom na dva dijela pa smo rekli da imamo ešratu sa'a sugra i ešratu sa'a el kubra. Male predznake smaka svijeta i velike predznake smaka svijeta. Mi do prije godinu i pol dvije nismo imali jednu kompletnu knjigu ni o jednima od ova dva predznaka smaka svijeta, ni o velikim, ni o malim, ali eto, hvala Bogu, e, prije možda godinu i pol, ne znam tačno koliko, pojavila se ona knjiga od doktora Fuada Svjedića mali predznaci pijanskog dana, mali predznak sudnjeg dana, ne znam tačno kako zove, ali to je uglavnom smisao. Tu knjigu preporučujem svakome da je nađe i da je pročita jer je vrlo interesantna i ona je utemeljena na osnovu Korana, na osnovu Hadisa i ona nam dosta toga može kazati i dosta nam može pomoći. Zato što to imamo na našem jeziku, nije mi namjera da puno govorim o tim malim preznacima smaka svijeta, nego će se više uh, okrenuti i više se govoriti ako o velikim predznacima svaka svijeta, pošto na našem jeziku nemamo još ni jednu kompletnu knjigu koja o tome govori. Mada, ovo je lijepa vijest, čujem da već doktor Kula e, Čedić radi i na toj knjiži. Jer dok je završio onu knjigu, mi smo mu govorili savjetno da napiše i onu knjigu. Vrlo je interesantno da mi znamo tačno e, šta nam Islam nudi po tom pitanju, i u mi moramo vjerovati kao muslimani, jer kod nas se poprilično toga iskrivilo po ovome pitanju i zaširila se nekako vjerenja koja nisu tačna koja nemaju ostava ni u ajetima ni u hadisima. Prvo zbog toga je dakle, potrebno da se tako nešto objavi, a drugo zato što to čovjeka prirodno interesi i što trebamo da znamo po tim stvarima. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je govorio detaljno o mnogim stvarima. Sad ćemo ovdje iz ove jedne knjige, jednog čitava, koji se zove Ešra Usaa, preznaci smaka svijeta, od Jusufa ibn Abdullaha ibn Jusufa al-Wadila, samo navesti neke preznake koje je Muhammed sallallahu alaihi naveo <clears throat> nemo, ovaj, nećemo sve da ne bismo ali samo neki koji su mi posebno bili interesantni, a koje ovaj naš autor ubraja u male prednake smaka svijeta. Kao prvo, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je govorio i predvidio Fethu Bejtil Mahdis, da će se osvojiti Jerusalim. I mi znamo da je on osvojen, zna se kad je i kako je osvojen i tako dalje. A za sve ono što pročitamo, ovo ovaj, ja čitam samo sadržaje naslove, a za sve što pročitamo imamo ovamo dalile, dokaze u, u, onim hadisima tako da se može potvrditi, ali kažem, nemamo potrebe ići u te detalje, pošto imamo ovu knjigu od doktora Hvora Sjeća. Zatim, ovo pitanju, Pojava pitanje, dakle, iskušenja, pojava nemorala, pojava tih teških stanja. Zatim, maktalo dva redni Affan, radijallahu anhu. je interesantno da je Muhammed sallallahu alaihi sallam predvidio i da će treći halifa osnove djavla vanu, biti ubijen i to ima u nedostanim hadisima i u to nema nikakve sumnje i znamo kako je kao šegi poginuo. Zatim, Meuqiatul Dženel, bitka na devi, poznata bitka na devi u historiji, u historiji Islama. Zatim, Meuqiatul Sisin, bitka na Sisinu. Svakoga muslimana koji čita o bitci na Sisinu, će sigurno srce zaboljeti kad vidi on tamo kako je to bila žestoka bitka i kako je u toj bitci najmanje 60.000 muslimana palo. Ako nekima čak i 80.000. Izuzetno bolna i teška bitka, među ashabima se desila, ali podijelo je toliki broj ashaba u toj bitci. Vrlo je važno i poznavati te stvari, ovim i pozivam one koji nemaju dovoljno znanja o tome da, da pročitaju, da ih čitaju o tome, jer ima i na našem jeziku, hvala Bogu, da pročitaju o tome, ali budući da je to jako važan događaj, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da nije mogao zaobići i onda je najavio i rekao da se desi i on se desio, znamo kako se desio. Govoru Havarić, pojava Haridija. Pojava Haridija je vrlo važan e, događaj i mnogo je štete nanio muslimanima u historiji Islama, ali to je to je zasebna tema. Zatim, kao gdje kao halqil Korani. Čak i ovo, zaista me iznenadilo što sam vidio, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i o tome govorio, da će se pojaviti grupa ljudi koja će govoriti da je Kur'an stvoren i koje je Akar izučavao, poznata mu je ta mesela, zna kako su mu atezirije se pojavile, kako su tvrdile da je Kur'an stvoren, a mi znamo da je Ehle Sunnet od džemaat na stanovištu da Kur'an kao god riječ nije stvoren, on ne može biti stvoren, mogu biti stvoreni hasovi knjiga, ali kao riječ Božja Kur'an nije stvoren i da su mnogi alibi bili e, u velikim problemima i iskušenjima, između ostalog Ahmed bin Hanbal, da je godinama i godinama bio u zatvoru zbog toga i tako dalje. Zatim, govor Ludda i en pojava onih koji tvrde poslanstvo, koji tvrde da su Boži poslanici. Uh, naš poslanik sa Allahom i je o tom je govorio više hadisa i mi znamo da je bilo onih još u njegovo vrijeme pa i do dana današnjeg onih koji tvrde da su, da su Boži poslanici između ostalog čuo sam i prostor na Bosni da ima centrum jedan koji, koji tvrdi da je Boži poslanik i da objava. A znamo prošlog stoljeća da je Mirza Gulam Ahmed se proglasio ovaj, Božim poslanikom i on dolazi objava i, ovo, ono, i od njega imamo Kadjane i Ahmedije koje opisuju problema prave muslimanom u svijetu. Intišar u M, e, doslovno proširivanje sigurnosti ili, ili e, vrijeme u kojem se sigurnost zavladati na većim prostorima. O tome je znano iz više hadisa. Zatim, intišar zina, e, proširivanje ili masovna pojava dinalka. A mi znamo kako je današnje vrijeme ovdje kod nas, da ne govorimo na zapadu po ovome pitanju. Zatim, intišar riba, pojava, masovna pojava kamati. Znamo isto tako da skoro čitav svijet danas posluje kamatom i da su ili i u Zatim, zbog krupatom mesabili, i biha, ukrašavanje džamija i ono s tim nekakvim ukrasima. I ovo je zaista vrlo interesantno, vi možete vidjeti i zadnjih stoljeća, pa i danas džamije koje se prave velikom većinom da su to džamije na koje se puno otoči u te ukrase, u te džiđe, a znamo da je za vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi sallam bilo drugačije, bilo obrnuto, da su džamije pravile da budu funkcionalne i da one nisu šarane i da one nisu imale neke posebne ukrase kao što to danas imaju. Zatim takalubu zeman. Takalubu zeman doslovno približavanje vremena ili drugačije rečeno skraćivanje vremena. Zaista je vrlo interesantno navesti da je o tome i sam Muhammed sallallahu alaihi sallam govorio i o tome ima vjerodostojnih hadisa a tu se otprilike kaže da će doći period kada će godina trajati kao mjesec, mjesec trajati kao sedmina, kao e, sedmica, da će sedmica trajati kao dana, da će dan trajati kao sat. Tako kada Muhammed sallallahu alaihi sallam i u to nema nikakve sumnje, a vedano za to ima još mnogi mesela i savredni, ali da ne bismo duljili po ovom pitanju, idemo dalje. Zuhuru u kofaš brahimi, o suhu الجوار pojava razvratnosti, e, neodržavanja rodinskih reda i loši komšinski odnos zatim Zeharu Salihin, odlazak dobrih ljudi, zatim guhuru Kasija al pojava e, žena koje se nose kako ne treba, koje su razgoličene, Ehtehavunu bit sunani eleti razdara fiha islamu. E, omalovažavanje ili smatranje nebitnim pridržavanje nekih suneta koje kao žena islamu. Mi smo svjedoci toga danas poprilično, kako da mnoge stvari kada je, pa lako će mi napraviti, daj meni ono nešto drugo, a zato će mi lako. Zatim, su nisari, o kada ređali, e, pojava velikog broja žena, a malo broja ljudi. Mi znamo da već danas u svijetu ima više žena nego što ima ljudi. Međutim, po tom pitanju će se stane još uklonjavati i znamo što više sigurno da će doći vrijeme kada će biti 50 žena na jednom muškarcu ali pa to su vremena koja su pred nama i u koja nema sumnje da će doći, ali to je vrijeme velikih ratova kada će mnogi muškarci ginuti i tako dalje. Zatim, ketretu neutil fel'eti, pojava mnogih iznenadnih smrti. I zaista je to danas pogledate i naš život, a pogotovo život na zapadu, onda ćete vidjeti da da je mnogo ljudi umre od srčanih bolesti. Odjednom, zdrav čovjek je odjedno na stresu i gotovo. Ili moždani udar, ili srčani udar, ili radnici udar, to je ta na srcu. Koje prije nije bilo u tolikom broju, nego je bilo puno manje. A vidite, interesantno da se u hadisima govori o tim stvarima. Zatim, Audu Arbil Arabi Muruđan Vanharen, vrlo interesantna stvar, ali kaže, zemlja Arafa, mislim se na Arabijsko ostalo, će ponovno, kaže, biti zelena i ponovno će njome teći e, rijeke i, i, izvori, izvori rijeke. Ono je interesantno, dao je danas Arabijsko poluostrvo velikom većinom pustinja, i to vrela pustinja, skoro bez života, ali nema sumnje, kako je rečeno kad nisu, da će ona da će to pogotovo ponovno zazanijeti ako Boga prije nego što dođe do kijanovskog dana. Zatim, Selkoju Konstantinije, osvajanje Istanbula. Vrlo interesantno u hadisima kako se govori o osvajanju Istanbula i mi znamo da je Istanbul jednom već osvojen i znamo da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisima hvali onoga ko će osvojiti Istanbul i da će skupiti. Ali isto tako znamo da će doći do ponovnog osvajanja E, Istanbula Komora, nekada ćemo malo detaljnije govoriti poslije kad dođe, mjesto, kad dođe red na to. A kad već govorimo o osvajanju Istanbula, trebamo znati da je Muhammed sallallahu alaihi sallam predvidio i da će biti osvajan Rim. I u to nema nikakve sumnje. I znate kada su ashabi pitali Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, koji od ta dva grada će prije biti osvojen, on je rekao da će prije biti osvojen, osvojen e, Konstantinopol, odnosno Istanbul, i on je već osvojen, hvala Bogu odavno, a Rim čeka su reda, nije će biti u tom imati Rim. Zatim, ba'ko rihi tajbina le qabdi arvahi mu'minin. Slanje jednog blagog i ugodnog vjetra ili poletaka, možemo reći, koji će uzeti blago i lijepo duše mu'mina, duše vjernika ali to je već pred sami smak svijeta i o tome ćemo još ako Bog da posebno govoriti. I još ovdje, što sam ja odabrao da, da, da navedemo do ovih malih preznaka, isti hravom zejtel Haram wal hadmu Kaabe. Kaže, nepoštivanje Kaabe i niti ono da harama oko nje i rušenje Kaabe. Ono isto se navodi da će sigurno da će Kaabe biti srušena i u to nema dileme. To su one najinteresantnije stvari koje sam ja izdvojio iz E, malih preznaka, a kad smo njih ovako izložili, onda možemo vidjeti da e, oni nisu tačno vremenski smješteni gdje će koji biti, nego su samo ovako nabrojani. I zato ovako kako se nabrajaju, bez detaljnijeg izučavanja, nama mogu e, pričinjavati određene probleme. Mogu nam pričinjavati određene probleme zato što, evo recimo, više neke Kad će ono desiti? Kad će ono biti? mnogi mogu svojim razmišljanjem, a bez dobrog ove, iščitavanja ove literature, e, pogrešno zaključiti, pa da smjestiti pogrešno vrijeme i onda da pogrešno svaki mnoge stvari. Zato je na literatura koja o tome govori, prije svega dakle Kur'an, Hadis i ostalo što je naša ulema na tu temu pisala i na to se treba obratiti, ali smatram da će na mnogi ove stvari ako Boga nakon ovog dvodjelnog predavanja biti jasnije na ovu temu. U svakom slučaju, Evo jednog hadisa koji govori o nekim preznacima svaka svijeta u originalu pa da ga čujemo i da vidimo kako je to imao običaj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam govore. Hadis prenose Buharija i Muslim, znači u šeteku na legi, e, nema nikakve sumnje tako vjerodostojnosti. La tekubu sa'atu hatta yatafawala nasu fi Bonjani. Neće nastupiti smak svijeta, ljudi se ne budu natjecali u gradnji kuća a mi znamo da mi to vrijeme već Da ako komšija napravi dvostatnu, a kod ovoga je dvostatna, ugleda gleda kako će svoju srušiti da bi on napravio isto tako dvostatnu kao na njegov ili da bi makar malo nagriješio. Sad je povratno vrijeme pa nemamo baš toga izraženo u tolikoj mjeri, ali imali smo i prije rata, inače u svijetu vlada. Dakle, da se ljudi takmiče ko će reći napraviti sebi kuću u gradu objekat, ko će više imati, tako dalje. <clears throat> Morate se komu حتى يقتتل فئتان عظيمتان I neće stupiti smak svijeha dok ne dođe do jednog velikog sukoba između dvije velike skupine muslimana. يكون بينهما مقتل عظيمة دعواهما واحدة među njima će doći do jakog sukoba, do velikog sukoba, a njihova vjera će biti ista. To je upravo kad ovako gledamo ovaj hadis jasno aludira na bitku na, na Sitinu, jer su ogrom, ogromne žrtve tamo bili, bila i ulema upravo ovo tumači kao bitku na Sitinu. Ona je takvu sa'atu hatta yukbada na ilmu i neće nastupiti smak svijeta dok se ne podigne znanje. A mi znamo i drugi hadis da govore o tome kako se podiče znanje. O testu zilzalu i dok se ne, po, ne poveća broj potresa, potresa na zemlji. ويتقارب الزمان i dok se ne približi neka i vrijeme, o čemu smo malo prije govorili. O tekstu fitan i dok se ne poveća broj iskušenja i problema na zemlji. U tekstu herzu i dok se ne poveća broj ubijel prava. Prvo je kad recimo da mnogi nemuslimani, naučnici, tvrde kako ljudski rod ide stalno naprijed, kako se stalno poboljšava u raznim vidovima i na raznim poljima, Međutim, mi ako pogledamo mnoge stvari, možemo po mnogo čemu zaključiti da je stvar obrnuta. Da je stvar obrnuta, jer nikada se više nije ubijao nego što se ubijao recimo u ovome 20. stoljeću. Nikada nisu bile tako dva velika rata kao što su bila u ovome 20. stoljeću. Pa i danas, danas, evo, svako dnevno mi možemo čitati i slušati preko se sredstava informizanja da je ubijena jedna osoba, da je, da je ubijene dvije osobe, da je čovjek nakon se uzeo oružje pa put odnio 5, 10, 15 osoba i tako dalje. Svako dnevno, svakoga dana. Interesantno da i Muhammed sallallahu alaihi sallam o tome govori. ولا تكون الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون i neće nastupiti smrt svijeta dok se ne pojave deđali, a o deđalu ćemo posebno govoriti, kad da bune uglavnom oni su lažovi, lažovi, oni koji puno lažu, a ribu min salatine, blizu 30 će ih biti, kuluhom jednalu ennehu Rasulullah, svaki od njih će tvrditi da je on Allahu poslanik. ولا تكون الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانك. I neće nastupiti smrt svijeta dok ne dođe takav period u kojem će čovjek proći pored kabura i reći onome što je u kaburu kao sreće da sam ja na tom mjestu. Molim Allah i Lešanu da nas sačuva od ovakvog iskušenja. ولا تكون الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. I neće nastupiti smrt svijeta dok, ne, dok se ne pojavi sunce sa zapada. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. I kada se ono pojavi, i ljudi ga ugledaju, svi će tada povjerovati. وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل međutim to je već period u kojem ljudima neće e, E, koristiti iman ako nisu prije toga bili vjerovali. Evo, kada da imali na sajra ili ako nisu radi, e, imajući već imanu radili određena dobra i radili određene sevape. Vola se kubo sa'atu hata djestu na tijeku ul ma'rum. I neće nastupiti smak svijeta dok se među vama ne uloži i metak, blagostanje, bogatstvo. na ljubimna zagunu ne Allahi men u miku, Tako da će čovjek žuriti i tražiti ko će ovdje dolaziti uzeti metak, ko će onda podijeli metak, ali neće, možda na, neće moći naći. Toliko će se i metak umnožiti. se Buharija i Muslim, e, vidimo i druga hadisa, da ovdje nije neki precizan vremenski slijed, da imamo ovdje nekih dobrih i lijepih nagovještaja, a imamo nekih loših nagovještaja da će se dešavati budući da ovdje nije redoslijed naveden, to zna one koji čitaju donekle i donekle znaju o tome, donekle jednu zavu, kako i šta. Naime, ja se sjećam još perioda prije rana, kada je e, na nalazovima spominjano više puta smak svijeta, predvanje smaka svijeta i navođeni ovi uglavnom loši predznaci, na osnovu toga se moglo steći dojem i mnogi su zaključili da će kako vrijeme prolazi islam je biti sve slabiji i slabiji, odnosno muslimani, jer islam je čvrst, on se ne može, ovaj, ne može biti slabiji, nego da će muslimani biti sve slabiji i slabiji, sve kako dolazi vrijeme i kako se država svak svijeta i da će onda najslabiji biti sve svak svijeta i rezultat svak svijeta. A da neće biti perioda poboljšanja, da neće biti perioda prošlata islama. Međutim, to je pogrešan zaključak, potpuno pogrešan zaključak, u to nema nikakve sumnje, jer mi, detaljno proučavajući ove je taj koji će se desiti na osnovu ajeta hadisa, možemo sigurno zaključiti da će tu biti jedan vrlo važan period u kojem će e, islam procvat, u kojem će muslimani ići naprijed, u kojem će islam, kako se navodi u hadisima, zavladati cijelom velikom kuglom i u kojem će svi stanovnici zemlje biti muslimani. Ovo je zaista jedan od lijevih preznaka i vrlo je važno tu stvar zato nije E, da to nije jedna dvije, za muškuru. Da ćemo mi recimo imati to vrijeme da će ono doći u kojem će islam vladati čitavom zemljskom kuglom. Sad kad će to vrijeme doći, to niko ne može reći godina, pa i tam. Ali je interesantno da oni koji su pisali na ovu temu, pogotovo oni koji pišu ovih godina, kažu da je to vrijeme vrlo blizu, da se ono približilo. I u ovom vremenu e, ćemo koga govoriti, počeši sa velikim preznacima smaka svijeta. Prvi od e, velikih preznaka smaka svijeta jeste pojava Mehdije. A pa Muhammed sallallahu alaihi wa sallam o Mehdiji govori na više mjesta i u više radijeta. Tako da nema nikakve sumnje i nikakve dileme da se on zaista pojavi. Evo jednog radijeta koji nam govori kako je zaista Muhammed sallallahu alaihi wa sallam الزرع خلف الإشارة الجنوشنتك معقولي والخصوان يأتي الرجوات أو يمثل كان محمد صلى الله عليه وسلم وحديثه ويتكلم زي أحمد أبو داود في الترمذي تكون النبوة تصيب ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها Poštovanje što će biti među vama, onoliko, onoliko koliko Allah Đelešanu mu utjerne da bude, a zatim će ga Allah uzdići, zatim će ga Allah podići. Kada kaže poslanstvo, misli se na poslanika, na Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Znači, dok je još živ, on govori o tome da će on jednoga dana otići sa ovoga svijeta, sa ovoga dunjaluka. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها Zatim će nastupiti period ispravnog hilafeta, ispravnih halifa, koji će postupati po ugledu i po uzoru i po putu onako kako je to tretirao bogi poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam i taj će period potrajati onoliko koliko Allah hoće i zatim će Allah podići i taj period. Mi znamo dobro da se Ehli ta ulema slaže da je period Kulefaj luna bio period prve četvorce halifa, to je period od 30 godina nakon smrti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Šta poslije? Nakon toga ثم تكون ملكا ملكا عاقا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه. Zatim će, kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nastupiti period nasilničke vlasti. A u drugom hadisu se kaže da je to biti period nasljedne vlasti. Uglavnom, aludira se na to da ona neće biti pravedna kao što je period, u periodu u kojoj pa je naši duna. I ona će također potrajati onoliko koliko Allah je zašanu hoće, a onda će kada je Allah Đelešanu i taj period uzići i će i taj period. A mi znamo da i dan danas imamo tu dva i taj, e, taj period e, gdje, gdje se ne diraju ljudi onako kako bi se trebali birati, ne dolaze na vas onako kako trebaju da, ove da dolaze, a pogotovo što u, u jednom hadisu, drugom koji govori na istu temu se kaže da e, će doći period nakon ovoga nasljedom period gdje će se ljudi e, nasilnim putem ili prevratno dolaziti na vlast. Mi znamo da su u velikim u velikom broju zemalja danas u svijetu prevratni dolazi na vlast. Ali nakon ovoga perioda, ovo je posebno interesantno kada je Muhammed sallallahu alaihi sallam, summa tekulu hilafetun ala min hađim nubube. I zatim će opet nastupiti period hilafeta po uzoru na period poslanstva. To je taj hadis, jedan od mnogih hadisa, koji govore i koji obveteljavaju dušu svakog muslimana jer nam najavljuju da će opet nastupiti period hilafeta, opet period e, islamske vladavine, period pravde, period prosvata islama, period svake, e, svak, svakog hajra i svakog veričeta. To je jedna od lijepih stvari. Dosta stvari kada se govori o predznacima svaka svijeta jesu loše i loši predznaci, predznači lošeg, ali ovo je zaista jedan lijep islam i normalno je da se duša mu'minska raduje kad takve stvari čuje, ali da se bitno je znati da u to nema nikakve djelene. Da će se to sigurno s Božem pomoću desiti. E sad kako to Allah Jelšanohu najbolje zna, a ulema je donekle približno, ne u godinama, nego otprilike shodno ovim drugim preznacima pokušava, pokušavala odgovoriti kada će se desiti. E sad ko je Mehdi? Mehdi je čovjek koji će se pojaviti u određeno vrijeme, onda kada to Allah Želešanu odredi, i koji će povesti muslimane u borbi protiv neprijatelja Islama, koji će uspostaviti s Božjom pomoću hilate, ponovno na zemlji, protiv kojeg će se boriti mnogi neprijatelji, prije svega jevreji, a on će uspostaviti jedno, znači dakle, ponovno ta hilafet, islamsko carstvo, koje će se širiti širiti postepeno dok ne dođe do određene e, do, do određenog prostranstva koje Allah Žešanu je odredio, a on neće moći osvojiti čitavu zemaljsku kulu, koja će biti zasluga poslije sa Aleksana, kad sa Aleksana čiži. Uglavnom, kad govorimo o mediji, treba da znamo odmah da u, u, u dolazak Mehdija vjeruju i ehli sunnije i vjeruju i Širije. Ali razlika između vjerovanja ehli sunnija i ehli i šijija jeste u tome što šije vjeruju da je to njihov 12. ima koji je živio prije hiljadu i nešto godina i koji se sakrio u jednu podzemnu prostoriju i koji živi i dan danas i taj isti čovjek od svih nešto godina on će se pojaviti u određeno vrijeme a sad što se tiče ovoga kako će se šta rješavati, slični su tu hadisi kod nas i kod njih, ali ova bitna razlika nije trebalo znati. Dakle, da li je to čovjek koji će se pojaviti, roditi i pojaviti određeno vrijeme, ili je to čovjek koji, koji je dano nekad ovaj, bio, nestao i dan danas živi pa će se opet pojaviti. Mi znamo da je isto najbolje sunnetsko stanovište, dakle da je čovjek koji će, kao i drugi ljudi, normalno, roditi se u određeno vrijeme, živjeti, ovaj, onako kako Allah šanu odredi i kako se navodi u jednom hadisu kaže yuslihu Allahu fi lejleti Allah mu će ga nadahnuti jedne noći. Allah mu će mu dati jedne noći posebno jedno nadahnuće. E, uglavnom, Allah mu će u određenom momentu dati da on, da on krene u tu svoju misiju, da krene u taj zadatak koji mu je određen od strane Allah Đelešanuhu. Dakle, bitno je da da znamo tu razliku između vjerovanja ili Sunnija i vjerovanja širija. U ovoj knjizi koju smo nadali, na početku stoji o Mehdi sljedeće. I ahir zemani to regulom i ahir zemani. Pred kraj svijeta pojavit će se čovjek mi ne min će bejti iz sa poslanikove i alaihi i u eni dola obiti dine preko koje će Allah mu pojačati vjeru Jeliku seba sinina, sedam godina će on vladati. Sedam godina ovo je pretesno mišljenje, na osnovu mnogih hadisa koji govore o periodu njegove vladavine, najvjerovatnije da je sedam, to nije sto posto, ali najvjerovatnije da će sedam godina biti njegove vladavina. Jedna od arda adlen kjela volja se džuven on će napuniti zemlju pravednošću nakon što će biti prije toga, dakle ona će biti napunjena nepravdom i nepoštenjem A kada on dođe, onda će se zemlja napuniti pravdom i poštenjem. تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط i ovo je jedan od lijepih stvari, kaže, umet, dakle muslimani, će u to vrijeme uživati blagodati kakve nikada prije nije uživao umet. Koliki će Allah Žešanu mu dati blagodati u njegovo vrijeme. Tu pridu naravno nevakaha, zemlja će maslovno davati plodove, وتمطر السماء قبرها دوة آه، يقضي مدارة كيشو ويعطي المال بغير عدد في كتابة ويعرج تتاقو مدارته مثلية موجي الزوات ابن صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله صدر سيدي ابن كثير فرناته مفسرة لأنه ما يفرناته مفسرة ويشيك المسرة في زمانك تكون الثمار كثيرة u vrijeme Mehdije, kaže, bit će mnogobrojni plodovi, bit će mnogobrojno veliko bogatstvo, vrstu ruhom da vjeru razne, razne vrste povrća, voća, valvan u akir i mjera će biti obilat u izorinu, vrstu panu fahir, sultan će biti pravi pobjednik, vrstinu fahir, tjera će biti čvrsta, jaka, snažna, vradu u ragin, a neprijatelj će biti ako voda slabi ponijeden, vrhaju ti enjami i dajni. I hajr, općenito hajr u njegovo vrijeme će biti trajan, bit će čvrst, bit će stabilan i tako dalje. To je samo, dakle, uvodne rečenice koje se navode u ovoj knjizi, ali koje su hvatile interesantnim da ih pročitam u originalu, jer nam pokušavaju dati jedan sažetak, ukratko, ili jedan uvod o tome ko je Mehdi i šta će vam biti. U svakom slučaju, Mehdi, e, da će se pojaviti, nema nikakve sumnje. Nema nikakve sumnje, jer na osnovu ovih dijela koja sam iščitavao ovdje, došao sam do zaključka i našao sam tačno navedeno da 50 hadisa ima o nekih. 50 hadisa plus što ima još etera, dakle ono što nije hadis nego što je uh, izreka kava i tako dalje. Ali 50 hadisa o Mehdi ima vjerodostojnih, tako da ulema smatra i tvrdi da hadisi o, o pojavi Gendije su toliko brojni da su dostigli stepen tevatura, ali tevatur mahnevi, ne tačno lakbar, ne ovaj, po, uh, doslovce, nego po značenju da je, da je to stepen tevatura. A stepen tevatura u hadijskoj terminologiji je stepen kada se jedan hadis ili nekoliko hadisa prenosi u tolikom broju, toliko je temi, da nema nikakve dileme da, ovaj, da, da je to siguran i vjerodostan hadis, da nema nikakve sumnje, dakle koji sigurno 100%, e dakle, važno je navjeti da naša ulema tvrdi da e, 50 hadisa imao mediji i da su oni postigli e, stepen telatora, da nema tu nikakve sumnje i da je važno, da je obaveza muslimanima vjerovati da će se mediji pojaviti. Kad o tome govorimo, hoću da da mi nažalost imamo kod nas oni koji znaju o ovim stvarima, ali koji pokušavaju zanijekati ove stvari. Mi to trebamo znati, trebamo biti svjesni toga. I pojavu medije, i pojavu ovaj, i pravi i sedam ponovnu, i još neki od ovih velikih predmaka smaka eh, svijeta. A to je opasno. Opasno je, jer kao što reče autor u ovom dijelu, ako mi imamo jedan vjerodostojan hadis, da će se nešto desiti, mi kao vjernici moramo reći na Hasana, slušamo i pokoravamo se, nema tu dileme. Jedan jedini ako je radostan hadis, i moramo u to vjerovati. A kamo je ako imamo 50 vjerodostojnih hadisa, iako su ti hadisi osim srpen tevatora. Znači, nema nikakve dileme, i moramo u to vjerovati. Ali, ono što je interesantno i na što hoću da ukazem, oni koji pokušavaju zavijetati ovo, nije to plod Bosne i naših ovamo krajeva, to je donešeno ovaj, od nekih eh, alima i neke oleme iz arabskog svijeta, ali oni koji su eh koji su racionalisti. Ne samo ima oni koji su racionalisti i koji u nekim slučajevima zbog raznih razloga daju prednost razumu nego hadisima koji su vjerodostojni. Nažalost, te pojave kada ima i u arabskom svijetu, a ima i ovdje kod nas. Pa ćete sresti neke naše ljude učene u islamu, ali koji će reći da ne ti se neće pojaviti. Ja sam raspravljao sa nekim ljudima takvim i vrlo interesantno kako oni olako govore o tim hadisima. Kad mu god naredeš jedan hadis, on kaže ima hadisa ako nisu osnovni, pa znam da ima, ali oni je. Međutim, to ima tijesno svat. Kako, kaže, ko će shvatiti da, da, da je Isa ali nam živ i da će se on pojaviti ponovno, a nije ono zato kategoričkog dokaza u Koranu. Nema ko razmišlja. Međutim, taj racionalizam može biti vrlo opasan. I ovdje je opasan. Jer ovdje čovjeka odvede da vjeruje ono što nije, a da ne vjeruje ono što je. Da, dakle, srede donekle u svome vjerovanju. Zato je to opasno i zato se mi trebamo držati našeg glasnog pravila da je li jedan hadis je vjerodostojno, vjerodostojno prenešan od Muhammeda sallallahu alaihi sallam, mi moramo u njega vjerovati. Moramo u njega vjerovati. Tu dilemu se odmah u startu ovaj, osloviti. a ne samo o Mehdiju i kao Lešena, nego i o nekim drugim stvarima, je važno znati o ovim muslimanstvima da ne bismo zalutali, da ne bismo skrenuli sa onoga pravoga puta. Evo neki hadisa koji govore o Mehdiju. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koje navode Ahmed i Abu Dawud. Levo nam jebka mine dunja illa jevmun da nije ostalo od dunjalka osim samo jedan dan, da tu uveda dalike ljavmu, taj bi dan bio produžen, Allah bi dao da se on produži, hatta yu'ata fihi radulu minni, a au min ahbejti. Kako bi u njemu bio poslan čovjek od mene, ili kao je radio, ili je rekao mi min ahbejti, ili od moje ponoći, ali nema veze, to isto. ismu mu ismi, o ismu abihi isme abihi. Čije će E, ime biti kao i moje ime, a čije će ime oca biti kao ime i mogo. Evo ovome na se navodi tako kao se zove. Mehdi, e, Mehdi znači nešto kao preporoditelj, nešto kao koji će ponovno dići, ponovno ovaj, doni, e, obnoviti uput i tako dalje. I to je nadimak. A njegovo pravo će ime, ime, ime biti dakle Mohamed i Abdullah, kao što je i naš poslanik sallallahu alaihi sallam. Jedna od arba tispa na adven kema voli asru gulmen on će napuniti zemlju s e, pravdom i poštenjem nakon što je bila napunjena e, i nepravdom. Dakle, sve njegovo vrijeme i njegov period će biti napunjena zemlje nasilništvom i nepravdom. A mi znamo i danas u svijetu vidimo da u velikoj većini svijeta vlada onaj koji je jači i vlada zakon jači, ne vlada zakon pravi, nego zakon jači. I što to bude zakon nepravdi. Evo kao što smo vidjeli skoro recimo sad, ovaj, e, Amerika što je napala e, Sudan, tvornicu lijekova i što je napala Afganistan. Dakle, nema nikakve dileme, nema nikakve sumnje da je to u stvari terorizam. Samo zavisi kako ko gleda i da li to neko vidi. Ali čitajući ove mnoge komentare naše današnje oleme, svi se oni slažu da je to u stvari terorizam. Samo terorizam kad dolazi iz najjače zemlje u svijetu, onda se malo ko usudi reći da je to terorizam i ko će nju kad, ali to se dešava ovako, dakle, nepravda i nasilje i nepoštenje u dobroj mjeri vladaju već ovim svijetom. Zatim, imamo drugi hadis u